Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Негда возвратитесь а врагу моему вспять из немогу, от лица Твоего. Яко сотворил Иси суд мой прю мою сел Иси на престоле судей правду. Запретил Еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил Еси век и век века. Врагу Оскудешь оружие, в конец и грады разрушил еси, Погибе память его шумом. И Господь вовек пребывает, уготован суд престол свой. И той судите им от селений в правду судит быть людям в правоте, и быть Господь прибежище убогому, помощник во благо времени их скорбях. И да уповают на тебя знающие имя Твое, яко не оставил и Иси взыскающих Тя, Господи. Помощь Господи, живущему в Сионе, возвестите во языцах начинания Его. Яко взыскае крови их помяну, не забы звания убогих. Помилуй меня, Господи, вишь смирение мое от враг моих вознося от отврат смертных. Якода возвещу вся хвалы Твоя во вратьях через Сиони, возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, все сею же с крыша увязено Знаем, есть Господь судьбы творяет, Делих руку своей увязи грешник. Да возвратятся грешницы во оси, Языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий терпеть, многих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человец и суть. Вскуп Господи, от стоя а далече, презираешь и во благо времени их скорбех. Негда гордитесь а нечестивому, возгорается нищий, увязаются в советях, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похоте души своей, я и обид благословим есть. Раздражи, Господа, грешный по множеству гнева своего не взыщет, несть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя а от лица Его, всеми враги своими обладает. Рече, бо в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста, его полна суть, и листи льсти, под языком его труд и болезнь. Присядит в обительстве с богатыми в тайных, еже убить и не повинно Бога, чьего на нищего презираете. Ловит в тайне, яко лев в ограде своей ловит, еже восхитите ничего, восхитите ничего, негда привлечь и в сети своей пред Его преклонится и падет, легда Ему обладать и убогими. Речь Речебо в сердце своем забыв, Бог отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь дорогих твоих до конца. Часо ради прогнева нечестивый Бога, Речеба в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь ярость смотряешь, И да предан будет в руце твои тебе. Оставлен есть нищий сиру, ты буди помощник. грешному и лукавому, Зыщется грех его и не обрящется. Господь, царь во век и век века, Погибнете языцы от земли его. Желание убогих услышал, если Господи, уготованию сердца их не ухо Твое. Суди сиру и смирену, да не приложи к тому величатися человек на земле.